Egunon, eh, Kike Amonagiz? Egunon, egunon. E, zurekin, eh, berezikin egin nuen, egin irakurketa orokor bat, gaur egun zertan den Euskararen egoera, eh, soziolinguistikoki, mm zertan da, galdera handia? Bo, <laughs> oh, ba, galdera handia da, eta ez e, labur erantzuteko modukoa, ez? nik labur erantzutekotan askotan aipatu dut, e, bide gurutzearen irudia, ez? eta bide gurutzea aipatzen dut, bidea egin dugulako, Baina une honetan aurkitzen garelako e, aurrera egin genezaken une batean, baina atzera egiteko arriskua ere daukagun une batean. Baditugu aukerak aurrera egiteko, aitzinatzen ari gara ezagutzen, aitzinatzen ari gara erabileran, baina erronka eta arriskoa handiak ere baditugu. E, Bistan da, e, ikusentzunezko erdarazkoen... E, E, erauntzia e, jasan dugula, eta COVID-19 garaian ere hori ikusi dugu, e, ingelesaren eh, presentziare handitzen ari da zenbait e, lekuetan, e, zenbait kasutan erabileran e, aitzinatu baino e, gibelerat egin dugu, eta hori ikusi dugu ere aurreko kalen urketetan, baina Euskaraldiarekin e, pauso bat aintzina ere eman dugu, baina hortxe gabiltza. Eta ordun e, askotan esan dugu, ba, bede gurutze honetatik ateratzeko, ezinbestekoak izanen ditugula, e, politika publiko indartsuak eta jendartearen e, e jarrera mm, engaiatu esango nuke. Justuki ezagutzak bai aintzinera egin duela azken amarkadetan, mainan erabileran da erronka nagusia? E, bueno, esango nuke bietan dugula oraindik ere erronka. Egin kontu oraindik ere e, gure ezagutza e, handitzen ari baldin bada ere, e, autonomia arkidegoan nabarmenki, Nafarroan eta Iparraldean ere urratsi geldoagoz baino aitzeina, baina oraindik ere hor gelditzen zaigu e, lur asko ezagutzaren universalizazioare iristeko gutxienez adin batzuetatik behera. Eta gutxienez ulermen mailan. Horra iristeko oraindik ere urrats handiak eman behar ditugu. Eta horrekin batera paraleloan erabilera. Ezagutzak ez du aurrera inen, ez bali madugu, erabileran aurrera pausorik ematen. Eta erabileran aurrera pausoak emateko ere, ezagutza onditu behar dugu. Beraz, bian kauietan mogitu behar dugu aurrera egitekotan. <laughs> Eta iparraldiari begira bai behar bat esango nukena da, eta aurreko euskaraldiak ere oso garbi erakutsi zigula, ezagutzan aurrera pausoiek emateko eta jendeak ikusteko ere euskara ikastea baliagarria dela eta beharrezkoa dela, ezinbestekoa dugula ere, aukera dugun e, kasu guzietan euskaraz egitea. Horregatik izan da garrantzitsua ari arigunen figura horrek euskaraldian. Mhm. Euskaraldia alere berezia izan da. Eh, guneen aipatu nahi nuen zurekin, ajenas guneak dira, eh, Euskaraz gehien hitz egiten den guneak. Eh, ikusten da ere gibelera ari direla, E, hor gertatzen ari da fenomeno bat oso e, bitxia nahi baduzu ez, eta da e, eremuak homogene izatzen ari zaizkigu, bat egiten ari zaizkigu. Eremurik euskaldunenak, erretxiki euskaldunenak, e, erdalduntzen ari dira neurri batean, eta hori pues, e, bai e, bikote mistuak direla, kanpotik etorritako jendea dela, edo bertakoen e, atzerantzko joera dela, e, erdalduntzen ari zaizkigu neurri batean edo neurri handi batean. Eta aitzetik, tamaina hartaineko hiriak edo hiriburuak ari zaizkigu euskalduntzen. Horren badagor, esango nuke, en mugimendu kontra esankor bat. Beira, ni tolosatik ari nahi zizketan, gipuzkoako, eh? Gipuzkoako tolosatik, eta guk eben badituguz, hogeita zortzi herri gara eskualdean, hogeita zazpi herritan, e, etxeko erabileran eta familia erabileran atzerantz egin du euskerak. Aitzitik hiriburuan Tolosan aurreraz aurrerantz egin du. Beraz ikusten dugor baditugula bi bi bi e, fenomeno berez. Mhm. Bai horregatik oso baina kontutan izanik arnasgunek daukaten indarra e, hizkuntzaren e, bizi berritzeari begira bai uste dut e, tratu berezi bat behar dutela eta harreta berezi bat behar dutela eta kontzientzia berezi bat behar dutela e, demagun eta iparraldeari begira, baiona aldea, baiona, BAB esaten dugun hori Euskaldunduko balin bada, mm. e, kostaldea Euskaldunduko balin bada, barne aldearen zatirik irigu iritartuenak Euskaldunduko balin badirea, ezinbestekoa izango dugu, euskera indartsuago den eremuei eustea. Eta horrek esan nahi du, gaur egun, euskera ohiko hizkuntza den herrietan, horri eutsi egin behar dugula, hain zuzen ere, beste herrietako biztanleek erreferentziari ukan dezaten. Jakin dezaten euskarak bizirik dela eta euskararen erreferentzia hor dagoela eta gainera herri hoietatik e, euskararen indarra irradiatzea ezinbesteko litzateke. Hori esanik ere esan behar dugu arnazgune hoiek bizi al daitezen besteko dutela ere tamaina ertaineko herrietan Euskalaren bizi berrize prozeso indartsuak eh, aurrera eraman daitezen. Bata bestearekin lotzen delako. Eh, ejan zen fenomeno hori, eh? irietan eh, Euskalduntzea eta ahnasgunetan beherakada, zeri lotua da zure ustez? Bueno, e, neurri handi batean gure bizi moduak egin duen bilakaera. Egin kontu garai batean e, biztanleak eh, herri eta bizi eta normalean etzen e, eh, mugimendu demografikoa handiegirik. Gaur egun baditugu du mugimendu demografikoak. E, baditugu e, leku aldaketak. E, batez ere hortik eta gero, ba, egualdean e, fenomen hori nabarmenagoa da, behar bada iparraldean, kanpotik doan e, jendearen eragina badago gehi herri hoietan transmisioan izan den galera, eta egualdean gehiago gertatu zaigu herri tipietan, e, herri tipietako e, jendea hirietara joan dela, hirietako hainbat jende herrietara joan da, eta gero herri askotan e, etxe bizitza berriak ere egin dira. Eta normalki, eskuarki, etxe bizitza hoietara kanpoko jendea joaten da. Kanpoko esaten duan da, herri hortatik kanpokoa izan daiteke e, gure kasuan gipuzkoarra, euskal herrikoa edo euskal herritik kanpokoa. Mugimendu demografikoiek dute impaktorik gehien. Eh? E, bertatik jende ateratzen da, eta kanpoko jendea bertaratzen da. Eta gero, nik uste tor, e, transmisioarena egualdean ez da inabarmena, behar bada oraindik ere, iparraldean ere, kasu batzuetan ikusten da. <laughs> Eh, ejan duzue, ez duen importantzia, beraz, Euskara baden lekuetan bizi arazteak eta referentziak gisa, baina nola egin hori, eh, zein dira ejonkak edo? Bai, bueno, e, e, e garrantzia ikusten da, figura bat erabilken genezak eh? Erresagoa da, sua mantentzea, sua piztea baino. <laughs> Hori da, eta sua dagoen lekuetan mantendu, eta zabaltzea erresagoa da, ez errez dagoen leku batean, sua piztea baino, ez? e, nola egin liteken hori? E, ba, ba batetik, eh, eta hor e, uema erakunde, ba, ekizu, udalarri euskaldunen man komunitatea, bueno, hainbat e, ardatz eta programa eta bideratzen ari da, eta hor badaude ardaz batzuk. Bata da, e, badago herritarren kontzientziazioa eta motivazioa. Herritarren jakin behar dute. E, Adierazi bat zaia zein den, herri hoien garrantzia, euskararen e, bizi berritzeari begira, Eh? Bestalde administrazioak kasu hortan eh, herriko ere badute hor zer egina eta da euskararen erabilera ahalik eta gehien bermatzea bai eh herriko barneko bizitza baina baita ere herri hoietan e, eh, egin daitezken jardueretan demagun bestak antolatzen direnean e, herri hoietan balin badaude establezimenduak edo zein dena gutxienez e, Euskara ere ikus dadila errotuluetan, idatzietan eta bar. Besterik da, horko aurreta gazteek euskeraz ikas dezaten bermeak e, jartzea eta horretara bultzatzea. E, eta bestetik izango litzateke bertako herritarren bizi baldintzak hobetzea. Alegia, e, arnazguneak diren hoietan ere e, oinarrizko zerbitzuak bermatzea, zerbitzuak euskarazkoak izan daitezela alik eta kasu gehienetan bermatzea, eta bar, eta bar, ez? Juste hor badu dela, hainbat ardaz, ez da e, landu litezkenak, eta momentu enten gaina, elkargoa hor dugularik, ba, hor badaudela eh, lanildo batzuk bertako bizi baldintzako betzeko, eta bertako bizi baldintzen hobekuntza prozesu horretan, hizkuntzaren aldagaia e, txertatzeko, ez? Eta ikusteko e, aldagei garrantzitsua dela eta herri hoien bizi berritzearen zat, izkuntza oso garrantzitsua dela, eta hizkuntzaren bizi berritzearen zat, herri hoiek oso garrantzitsua dela ikustaraztearen. Bo, badago zer egin ez gara, aspertu. <laughs> bai, eta denbora aliz joiten zaigu, segitu beharko genuke askoz luzeago hau dena sakontzen, baina gaurko zortan utzi beharko dugu, mil esker, kike, amonahiz? Lazer bat izan da, zekin alitzea. <laughs> mil esker, laste jarte. So, yeah, what do I